internazia iaro de indianae lingvoi. UNESCO declaris che la iaro 2019 estas internazia iaro de indianae lingvoi, cae invitas homoin cae institucioin al partopreno en la relatai eventoi. Shaine tio concernas nin esperantistoina. Plida detaloi estas astroveblei ce la reteio de UNESCO. La temo estas grava char getusas la diversetson en la mondo. Gi estas parto de batalo contra antau iugioi cae subpremado de homoi. Ni pensu exemple che existas en la mondo prescau sep mil indianei lingvoi, cae tamen ili estas parolatae de apenau tri procentoi el la monda lo giantaro. Multai tiai lingvoi rapide malaperas, cae tio estas granda perdo por la diversezzo de culturoi cae homai valoroi. La iniziato de UNESCO celas ne nur attentigi la homaron pritio, sed starigi movadon por registrado cae batalado porque ili post vivu. Tio inclusivas productadon de lerno libroi, vortaroi, reteioi por usado de tiui lingvoi, cae ciferecigon de materialoi science faritai. La movado esperas apogon de registaroi, indianai organizoi, civila socio, universitatoi, cae privatai sectoroi. Uno vorte, cies cun laboro estas bonvena. La afero estas urgia, char oni riscas forperdi grandan parton de la historio, tradizioi, cae memoro de la homaro. Vidu exemple la situacion en Brasilo. Antau la alveno de la Portugalai coloniintoi, estis parolatae circau mil lingvoi cae dialectoi, kiwi formis plurain truncoin cae familioin. Existas ancau isolitae lingvoi. Oni calculas che ili ciui devenis de antau iar miloi. Tivi popoloi neniam usis scriban formon de siai lingvoi. Nun tempe restis cent quindec lingvoi, celcai estas usatai de dec miloi da homoi, aliei de nur man pleno da ili ancora existas en Brasilo triboi, quiui neniam contactis la civilizon. Estas crome indianae comunumoi, quie oni parolas comprenas pli ol unu lingvon. En unu sola indiana villaggio foie trovigas pli ol unu lingvo. Multe Brasilei pralingvoi estas ancora neprofunde studitei, cae tamen, uno el la cefae cae pleconatae truncoi, la tupia, transdonis ala portugala linguo multain vortoin usatain en la ciutaga vivo. Ien celcae. Jacare, aligatoro. Jabuti, testudo. Mandioca, manioco. Pernambuco, nomo de nordorienta stato tatu da zipo, urubu catarto. Cetiu importado de vortoi suficius por pruvi la gravetson de respecto alla indiana culturo.